Beboi ec conas la patrinan lingvon iam antau nascigio. Nov nascitoi possedas la capablon lerni teorie cium lingvon en la mondo dum relative ma longa tempo. Pri la lingvo de la patrino ili tamen iam reagas dum siai unuai tagoi aparte forte kiel tion montras actuala datumoi el studajo. Ili permessas la concludon che la acquiro de lingvo iam comencigas antau la nascigio, cio pli faciligas la lernadon de la patrina lingvo. Sanae fetoi disvolva sian aut capablon circao la dudec quara cae dudec oca semaino de la gravedezzo, ecte tiu tempo, ili aciras complete nova inspertoin, cae audas unuain bruetoin cae vocioin. Cion ili prenas el tiui informoi, cae e chioma grado iliai impressoi influas ilian pli postan evoluon, tio estas ancora mal clara en multai aspectoi. Estas clare, che fetoi reagas pri la vocio de sia patrino, nov nascitoi tiel capablas clare distingi fremdain vocioin de la patrina vocio. Che la fetoi collectas aput la etsoi de la vocio, ancao iam informoin pri la lingvo de la patrino, tio nun el trovis te amo de la centro pri neuroscienzoi de la Universitato de Padovo en Italio. La esploristoe prilumigis tridec tri nov nascitoin, dum iliai unuae quin tagoi post la nascigio, cae presentis la resultoin en faca giornalo. Por la esploro, la teamo contactis hospitalon en Pariso por tie prilumigi infanoin de franslinguae patrinoi. Ni estis ciu tage sur loce, cae ni clarigis nian intenson alla estontaice patroi au patrinoi, cae petis ilian consenton prilumigi la nov nascitoin mal longe post ilia nascigio. Clarigas esploristino. Post ricevo de la permesso, la teamo ecis prilumigo in per EEGO, electra encefalografio, de la nov nascitoi, ciui havis agion de unul gis quintagoi. Ni surmetis al ili tutes engenan, cae comfortan chapon, per ciu ni povis mesuri la activetson de la zerbo, si diras. Ili povis cetio ec dormi, char ni intertempes cias, che fetoi, cae nov nascytoi, prilaboras vocioin ancaudum dormo. Por la prilumigo la nov nascytoi audis partoin de la fabelo, or bucleto cae la tri ursoi. Cetio la parolata lingvo en la aud exemploi saltis inter la Franza, Hispana, Angla, au triminuta pauso. La esploristoi testis seque la cerbain activezoen primal samai sequenzoi de la lingvoi de la aud exemploi. Montrigis, che la scitoi pli forte reagis pri la Franza, cae tiel prisia patrina lingvo. Ancau tiam, ciam la vocio en la aud exemploi estis alia, ol tiu de la patrino. Tio estis por ni clara signo, che la acciro de lingvo iam comencijas antau la diras la esploristino. Lausci, tio povus seque signife pli faciligi la acciron de la gepatra lingvo. Ancause la novna scitoi ancora ne comprenes la senson de la parolado, unua iconoi pri la ritmo, apartai sonoi cae son altezoi, estas clara avantaggio por la lernado de la lingvo. Aparte, attento capta resulto estis crome, che la novna scitoi montris ne nur dum la racconto, set ancau dum la pauso por la franza fraso, multe pli altan cerban activetson ol post aliae lingvoi. Lausense oni povas diri che ili post la audado della patrina lingvo ancora pli longe pensas pri gi por prilabori la informoin, clarigas la faculino pri lingvo cae psicologio. Compreneble ili ne faras tion intense au conscie, sed ilia cerbo laboras cae lernas. Ancau tiu eccono, estas lautio clara indico pritio che infanoi aciras lingvain conoin iam antaula nascigio, cae che ili havas per tio avantagion ciu faciligas al ili la lernadon de la patrina lingvo. Estas ciam bone, se oni parolas dum la gravedezzo cun la crescanta infano, si diras esti giontai patrinoi, tamen ne devas pensi tro multe pri tio. Tio kion captas infano, jam nur de la normalae conversatioi de la patrino, tio jam de nature suficias por provisi la feton per suffice da informoi. De inter paroloi, cae ancaula audigado de musico, antau, cae ancau post la nascigio, tamen neniel estas damagiae por la infano, cae povus pli faciligi alla infanoi, quelcain aferoin dum la cetera vivo.